Quando eu sair daqui, vou dar um raspa lá na casa da família pra abraçar. Consegue me ouvir daí? Eu sei que sim, pois minhas cartas são a Ei, DJ W. Quando eu sair daqui, vou ver minha filha que aprendeu a falar papai mesmo sem eu tá lá. Quando eu sair daqui coisa que eu vou ler é minha carta do alvará. Saudade de pisar na grama, dá bom dia quem me ama, brinda de copão na mão, copão na mão. Eu vejo os avião passando e os motor acelerando. Eu já tive lá, já tive lá. No raio tem os que é parceiro, outros que só ficam olhando, esperando eu errar. Não vou errar único filme que eu assisto todo dia é da minha vida que eu deixei pular, deixei pular. Quando eu sair daqui, vou dar um rasta lá na casa da família pra abraçar. Consegue me ouvir daí? Eu sei que sim, pois minhas cartas são a forma. vê a cara, não vê coração, porque o coração é terra de ninguém, não é de ninguém. Quando as grades se fecharam, foram poucos que lembraram de me visitar, me visitar. Prenderam o corpo, mas a alma e a mente já não vive mais nesse lugar. Nesse lugar, ô oh, mãe, não chora porque vai chegar a hora e nós juntos vamos caminhar em outro lugar. Quando eu sair daqui, vou dar um raspa lá na casa da família pra abraçar. consegue me ouvir daí? Eu sei que sim, pois minhas cartas são a forma de me expressar. Quando eu sair daqui, vou ver minha filha que aprendeu a falar papai mesmo. lágrimas vão rolar. Valeu, mano branquinho, valeu, bocão. Valeu, Gé, espero vocês aqui fora, meus truta. Tamo junto. E aí, Godó explode funk. E aí? e aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk, tudo em um só canal. canal, canal, canal.